Ну а зараз приготуйтеся. Остання частина нашого секс-гумору. Я сподіваюся, всі діти сплять. Тому що я не знаю, як це в ефірі сказати, але це справді так. Зараз я вам дамо, даю смішні, якісь дуже веселі, гумористичні фрази з різних мов. Для цих людей, для цих іспанців, турків, арабів, китайців це абсолютно нормальні слова. А для нас вони звучать дуже смішно. Але це насправді так, це насправді е, саме так і звучать ці слова. Ну, уважно. Готові? Португальською мовою лінгвошокуючою фразою буде. У липні блинцями об'їстися. Інхуль е, підарас хуелос. Іспанською мовою. Чорна сукня моєї онуки. Трахе негро пара мінєта. Мінєта моя онука з іспанського вивчаю, тут можу прокоментувати. Негро це чорний, бланко білий. Так. Турецькою. Характер кожного бика. Херманд аниб Арабською мовою. Родина мого брата найкраща в країні. Це страшне. Усрата хуя атебіфі біляті. А зараз хід сезону китайською брудно-сіра лисиця повертається до гуртожитку. Це страшне. Я навіть не знаю, як це сказати. Я буду казати дуже швидко. Брудно-сіра лисиця повертається до гуртожитку. Хулюлю хулі ібі ібі хуй суші.